Հանրային ռադիոյով եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Բարի եւ խաղաղ օր բոլորիս։ Ձայնասրահում դարձյալ Աղմինե Բաղդասարյանն։ Այժմ ցանոթանանք օրվա ծրագրին։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը Մարտունով շրջանի նոր շեն գյուղում։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղի Արորիային կծանոթանանք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա կարևոր տարեթվերն ու իրադարձություններն օրացույց էջում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի նոր շենը հավակնում է դառնալ տեղական մակարդակով սիլիկոնային հովիտ։ Վերջին 1 տարում գյուղական դպրոցում բացվել են մի քանի տեխնոլոգիական եւ մեթոդական լաբորատորիաներ։ Դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի աջակցությամբ դպրոցականները շահել են ՕՍՄ միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի 2 գրանտ։ Արան է պատմում գրանտի միջոցներով իրականացված նախագծերի մասին։ Արմատ լաբորատորիայի խմբակներից մեկում թիմ ենք սարքել ու այդ թիմով ենք դիմել ուսումին։ Արմատի շրջանակում երկու թիմ ունենք, Աղվեսն ու Կրեան։ Մեծերի թիմով դիմել ենք նորից ուսումին, ելի իրենց մեթոդական լաբորատորիա ներկայացնում կենսաբանության համար մարդու մակետ, համարակալած կամ լամպերով օրգանները կողքստեն ամեն օրգանի տակ իր բացատրությունը, որ երեխաները ինտերակտիվ կարողանան ճանաչել օրգանիզմը դրված լինի դպրոցում այնպիսի տեղ, որ հասանելի լինի բոլորին, այսինքն դասամիջոցին էլ կարողանան գան մոտենան օրգանները տեսնեն, կարդան այդ օրգանի մասին Առաջին նախագծը ամբողջությամբ պատրաստա ստեղներով դասանը դեկտեմբեր ամսից կիրառում ենք, ամեն դաս անցնում է դրանով։ Իսկ երկրորդ նախագիծը մի քիչ ձգձգվեց խիստ զբաղվածության պատճառով պատրաստումը, բայց արդեն պատվիրել ենք անհրաժեշտ բաները, մակետն ենք պատրաստի անելու այս անգամ, ու ստենդը պատրաստ ենք իրակողքը։ Ամառային ճամփարներն էլ այս տարի Նորշենի աշակերտների համար տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ են։ Հուլիսի վերջին Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում կմեկնարկի Digitech 2018 տեխնոլոգիական ճամբարը, որի 50 մասնակիցներից 6-ը Արցախից են։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ցարնակությունների միության արմատ լաբորատորիաների շրջանակում ամառային ճամբար նախատեսվում է երկու տարբեր տարիքային խմբերի համար 10-ից 14 տարիքային խմբերի համար նախատեսման տեխնոլոգիական ճամբար, որ այս տարի կանցկացվի Լորվա մարզի Վանաձորից հյուսիս գտնվող Գուգարք ճամբարում, այնտեղ ազգագրական պարերով, ողջ մնալու արվեստով, նաև իհարկե տեխնոլոգիական դասընթացներ, պրոյեկտներ եւ այլն։ Իսկ 15-ից 17 տարեկան երեխաների համար ցանկացվում նորարարական գաղափարների մրցույթ ճամբար, VG Camp անունով, ու ամեն տարի 50 մասնակից է լինում Այս տարի Արցախից 6 մասնակիցը ընդամենը որոշվել է, որ մնացյալ 44-ը պիտի գան Արցախ, անցկացվելու ծմակահողում, որ նույնպես նպաստի Արցախում նվազան տեխնոլոգիաների զարգացմանը, հետաքրքրության շատացմանը մրցույթների ընթացքում էլ այս տարի էլ լավագույն գաղափարները մրցանակների են արժանանալու։ 6 երեխաներից մեկը Նորշենից է։ Իսկ հուլիսի 22-ից 29-ը Նորշենի դպրոցական թիմը Արցախն է ներկայացնելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայտնի Sevan Summit ստարտափին։ Արայի խոսքով իրենց թիմի մասնակցությունը այդ գագաթնաժողովում արդեն հաղթանակ է։ Սևան ստարտափ սամիթին ենք դիմել այս տարի, առաջին եւ միակ Արցախի մասնակիցն ենք երբևիցե դիմաց, անցած պատասխանատու լինելու։ Ուզում ենք նոր շենլա պրոյեկտը դարձնել երեխաների համար բիզնես, ձեռբերենք անհրաժեշտ սարքավորումներ, որ կարողանանք պատրաստել գյուղի շրջանակում, դպրոցի շրջանակում այլ դպրոցների համար նույնպես, որ դպրոցները ցանկության դեպքում գնան, երեխաներն էլ իրենց համար պատրաստեն, վաճառեն ու համար վաստակել։ Իսկ դառնա սոցիալական ձեռնարկություն աշակերտների համար։ Ցերնա ստարտափը միջազգային մրցույթ է, որտեղ մասնակցում են 35 երկրներ եւ 200-ից ավել նման ստարտափեր, այնտեղ մրցույթային կարգով են որոշվում հաղթողները, այն որ մենք հասել ենք որպես մասնակից, հավատացեք, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, թե այնտեղ կկարողանանք գումար շահել թե չէ չգիտեմ, բայց այն որ 7-րդ երեխաները ստիպված են լինելու անգլերեն շփվեն, ու ասեմ որ անգլերենի մակարդակը շատ ցածր է երեխաների, հիմա թիմի անդամներին 4 հոգի են, բոլոր 4-ին կցված է 1 եւ ավելի անգլերենի ուսուցիչներ, որ իրենք կարողանան ամեն օր անգլերեն on-line 1 ժամ պարապեն։ Կամավորներ են իմ ընկերներից, ովքեր համավոր համաձայնվել են ու ինտենսիվ գրաֆիկով օրական 1 ժամ դրված է երեխաները անգլերեն շփվեն ու հասցնեն ինչև այդ գոնը մի քիչ բացվի։ Որտեւ այնտեղ պաշտոնական լեզուն անգլերենն է ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերության մրցակցությանը նպաստելու համար արան պատրաստվում է աշնանը կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ համատեղ DigiTech Expo կազմակերպել Ստեփանակերտում։ Զրուցակիցս համոզված է, որ Արցախի նման պատերազմող երկրի լավագույն անվտանգությունը կարող են ապահովել ինովացիոն տեխնոլոգիաները։ Այսօրվա հա պատերազմներում պետք է պատրաստ լինել առաջին հերթին տեխնոլոգիապես։ Տեխնոլոգիական պատրաստվածությունը պետք է սկսել հենց դպրոցներից։ Կարծում եմ, որ այս տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ քիչ է աշխատանք տարվել հատկապես Արցախում։ Հիմա ժամանակն է ստափվելու եւ կենտրոնացվածությունը ուղղելու տեխնոլոգիաների գերարագ զարգացման։ Բոլոր ուժերը ներդնել, որպեսզի եւ քրթական ոլորտում եւ արտադրության ոլորտում Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Եթերում խաչմերուկն է, հիշեցնենք, որ մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ 13 տարի անընդմեջ Վիվասել MTS-ը ձեռք է մեկնում Ոսկե Ծիրա միջազգային կինոփառատոնին որպես կինոարվեստի միջազգային ասպարեզում իր ուրույն տեղն ունեցող միջոցառման։ Այս մասին Ոսկե Ծիրան Երևանի 15-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացման արարողության ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում նշել է Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը։ Նրա խոսքով փառատոնի միջոցով աշխարհը ճանաչում է հայերի ստեղծագործականությունն ու կամքը հասնելու նոր բարձունքների կինոարվեստի ոլորտում։ Նաև արդեն կարող ենք ուրախությամբ հաստել, որ Ոսկե Ծիրանը դարձել է Հայաստան աշխարհի հետ կապող միջմշակութային փոխգործակցության յուրօրինակ ու կարևոր հարթակ։ Ոսկե Ծիրանը խթանում է ազգային կինոյի զարգացումը։ Ազգային կինոն մեզ անհրաժեշտ է մեր մշակութային ներկայությունը մեծ աշխարհում ամրապնդելու եւ միաժամանակ գլոբալ մշակութային մարտահրավերներին արձագանքելու համար պահպանելով մեր ինքնությունը, ընդգծել է Երիկյանը։ Նշենք, որ հուլիսի 8-ին մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի ամենանշանակալի մշակութային իրադարձություններից մեկը Ոսկե Ծիրան Երևանի 15-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Կինոփառատոնի պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Մշակութային էջ կոչվող Facebook-յան էջում նշված է, որ իբր Հովանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի դերասաներն ահազանգում են, թե մշակույթի նախարարությունից պահանջել են դադարեցնել Նիկոլայ Գոգոլի քիթը ստեղծագործության բեմականացումը, քանի որ ըստ գրառման հիմնական հերոսի մարմնավորող տեխնիկը նմանեցված է Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին։ Նախարարությունից անընդունելի են համարել այդ փաստը պահանջելով խաղացանկից հանել ներկայացումը։ Թեև նախարարությունից Պաշտոնյայի անուն չեն հնչեցրել, սակայն թատրոնի աշխատակիցները պնդում են, որ խոսքը առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի մասին է։ Հովանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը անհեթեթություն համարեց այդ լուրը, ասաց, որ այն իրականությանը չի համապատասխանում։ Ու քիթը ներկայացումը չի հանվել խաղացանկից։ Ասեմ ավելին, ներկայացումը Կրակովի փառատոնում արժանացել է առաջին մրցանակի եւ եթե նույնիսկ նման է դա միայն պատիվ է բերում փոխվարչապետին, ասաց պարոն Արոն Բաբայանը։ Thank you Գրող Մայքլ Օնդաաջեի անգլիացի հիվանդը վեպը ճանաչվել է վերջին կես դարում հրատարակված լավագույն գիրքը, ինչի կապակցությամբ դրա հեղինակը ապարգևատրվել է ոսկե բուքեր մրցանակով։ Գիրքը հատուկ մրցանակի է արժանացել որպես վերջին 50 տարում անգլերեն գրված լավագույն ստեղծագործություն։ Անգլիացի հիվանդը վեպը բուքերիա մրցանակի էր արժանացել 1992 թվականին, մինչդեռ դրա էկրանավորումն արժանացել է 9 Օսկար մրցանակի։ Սոյուզ մուլտֆիլմ կինոստուդիան YouTube-ի պաշտոնական ալիքում հրապարակել է վերադարձ Պրոստոկվաշինո մուլտֆիլմի նոր 4-րդ սերիան, որը կոչվում է Մատրոսկինի դիետան։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Ինչպես նշել է կինոստուդիայի մամուլի ծառայությունը, նոր սերիայում պատմվում է այն մասին, թե ինչպես է Մատրոսկին կատուն փորձում նիհարել։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Հետո նստած կանցնեմ նորից Իմ անկության հին տաղերով Սիրտս լծված քո կարոտից Լծված սիրո տաղերով Սիրտս լծված քո կարոտից Լծված ոսկե տաղերով Սուպրեմ պարած Անշվապես մորացված ժամ պատարա Շախով շուխով կև կանեմ ես Դաշիր կարա հարգիստակ Թող որ երեք եմ ու սիրտս լավ Կսլանամ գիշերով Ու կլացվի ահագմը իմ անկության հուշերով Վայթում նստած կանցնեմ նորից իմ անկության Citas lēts vārds, ko karotīts, lēts vārds voskētā hero. Citas lēts vārds, ko karotīts, lēts vārds voskētā hero. թափա կգամ նորից դեպի քեզ ու կերեքեմ թող սիրտս լավ կսելանամ գիշերով ու կլծվի ահարտեմս իմ անկության ուշեր բացվի ահադմաս իմ անգության ուշերը Եթերում խաչմերուկն է։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթիից Սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15-ից մինչև 16-ը։ Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղի առօրյային ցանոթացել է մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանը։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Սովորաբար որևէ գյուղից վերադարձից հետո դեռ երկար ժամանակ ողքեվորված ու դրական լիցքավորված եմ լինում։ Մարտակերտի շրջանի Վարդաձորում էլ մարտիկ շփտերես են հյուրասեր, սակայն խնդիրները մտահոգիչ։ Այս գյուղի դպրոցն ունի ընդամենը 5 աշակերտ, տարեստարի երիտասարդ ընտանիքները շրջկենտրոն կամ մայրաքաղաք են տեղափոխվում։ Հրաշալի բնությամբ այս գյուղում սակայն, ինչպես եւ մյուսներում, աշխատողը միշտ էլ օրվա հաց կունենա։ Ակումբի վարիչ Մելանիա Բաղդասարյանը մտահոգված է, որ երիտասարդների մեծ մասը ցանկություն չունի հողի հետ աշխատել, գյուղական կյանքի դժվարություններից խուսափում են։ Ակումբի լիարժե գործունեության համար էլ երիտասարդների, երեխաների ներուժն է անհրաժեշտ, որը գնալով պակասում է։ Գյուղը մինչ պատերազմը շատ մարդիկ կան, աշակերտները 100-ից ավել է մեր գյուղում։ Հիմա 5 աշակերտ բայց այս տարի 4 մեկ արդեն ներոդասան ավերտան է 4 աշակերտ ունալու դժվարությունները դե շատ մեծ է որ աշակերտը չկա արդեն པարզ է իմ աշխատանքը այսինքն երեխաներ պետք է հա, լինեն որ հա։ երիտասարդները չկան սա մարտակերտ ուրիշ գյուղերում են ապրում երեխաները սա տարել են մարտակերտ Ինչ հետ է կապված, որ գյուղից դե, ուզում են երևի աշխատանքը։ Բայց դե շատերը աշխատում են մեր այս հանքում, բայց ելի ապրում են Մարտակերտում պատճառը ես չեմ կարող ասեմ։ Այսինքն բնականաբար եթե երեխաներ չկան, երիտասարդները քիչ են ձեր աշխատանքը հա, նույնպես ակտիվ չի կարող։ Ակտիվ չի, այո։ Որպես գյուղի բնակիչ ընդհանրապես ինչ դժվարություններ, ես դժվարություններ չեմ տեսնում մեր գյուղում ով աշխատի նայել կուտի։ Դուք կոնկրետ տնտեսություն վարում եք։ Այո, անասնապահությամբ զբաղվում ենք, ամեն ինչ անում ենք։ Գյուղական կյանքի հմայքը ինչու՞մ է։ Ինձ միշտ թվում է, որ գյուղում ամեն ինչ մի քիչ ուրիշ է, ավելի մաքուր, ավելի անկեղծ են մարդիկ։ Դուք գյուղում ծնված մեծացած որպես որ գյուղում ծնվել եմ, մեծացել եմ, իմ համար գյուղը ավելի լավ է, քան քաղաքը։ Գյուղը մի քիչ ապրելը հեշտ է։ Քաղաքում չեմ ապրել երևի քաղաքի քաղցրությունը չգիտեմ։ Բայց դե մարդիկ ասում են հիմա քաղաքը լավ է, լավ է, բայց դե մեր գյուղը ավելի լավ է։ Ամեն տեղ էլ պետք է աշխատես որ անպայման, անպայման։ Եթե քաղաքում չաշխատես, ինչ կուտես։ Պիտի այնտեղ անպայման աշխատես։ Գյուղում էլի եթե աշխատանք չի լինում, ասենք այգի ես մշակում ապրում ես, անասուն ես պահում ապրում ես։ Հիմա աշխատավարձով մենք չենք ապրում, մենք ապրում ենք անասուններ ենք վաճառում։ Կան գյուղում ինչ որ առանձնահատկություններ, ինչ որ տեսարժան վայրեր, որ քաղաքի բնակիչը գա ծանոթացնեք, օրինակ։ Հա, գալիս են գրավիչ բան ունի ձեր գյուղը հենց։ Անտարում ունենք տեղ, գալիս են տեղ, ասենք ծնունդ են նշում, ամառ էլի, բայց ունենք մեզ այդ խաչը, հեսա կգնաք կնայեք, կտեսնեք։ Դե մենակ էտ այդ խաչը։ Բայց դե մեր բնությունը ամեն ինչ է, էլի։ Աստված չի խնայել բնության առումով հարուստ եք բավականին։ Այո, շատ։ Ձեզանից մոտիկ հենց Կաշենի հանքավայրն է եւ մի առումով իհարկե տնտեսապես որոշակի առաջընթաց կա, աշխատատեղեր եւ այլն, մյուս առումով երևի ինչ որ խնդիրներ ստեղծվում են համենայն դեպքում։ Դե այդ խնդիրները լինում է, բայց դե որ աշխատում են, իմ ամուսինս աշխատում է, երևի սա տղասել կաշխատի։ Փոշին է հիմնականում էս խանգարում, փոշին ամենտեղ կա։ Մենք հենց առաջի տունն ենք, մոտիկ ենք էլի այդ հանքավայրից։ Բայց դե ինչ անես, էլի աշխատատեղը աշխատում է, եթե չլինի, parza որ կամ բանակը պիտի գնա, դե եթե գնաս բանակում աշխատես, parza որ մեր ընտանիքն էլ կգնա արդեն։ Գյուղում չենք մնա։ Բայց դե գյուղում պարտադիր է էլի մնալը։ Համենայն դեպս այսպես գյուղում եք մնում, տնից չեք կտրվում։ Չէ, չէ, մենք մեր գյուղումն ենք։ Քաղաքը պահողն էլ, երկիրը պահողն էլ գյուղն է։ Այո ինչ որ միջոցներ համենայն դեպս գուցե ձեռնարկվեն գյուղի բնակչին գյուղում պահելու համար մեկը չեն մնում, չեն ուզում։ Ջահելները չեն ուզում աշխատեն հողագործություն չեն սիրում, չեն անում, անասնապահություն չեն անում։ Մեր գյուղում էլի երիտասարդ ընտանիք կան, ոչ այն են անում, ոչ այն, ոչ անասնապահությամբ են զբաղվում, ոչ հողագործությամբ։ Եթե ասենք այդ հանքավայրը չլինի, ուրիշ աշխատավայր չլինի, պետք է իր հողը մշակի։ Էլի չի մշակելու գնալու է բանակում աշխատի, ասենք, տղամարդը աշխատելու է բանակում, կինն էլ տունն է մնալու։ Փաստացի երիտասարդ սերնդի մեջ հենց գյուղի հանդեպ այդ կապվածությունը նվազել է։ Այո։ Այդ դեպքում շատ ավելի դժվար է երեխաներին դաստիարակել գյուղը սիրելու ոգով բայց չէ որ հայրենիքը սկսվում է իր բակից իր գյուղից յուրաքանչյուրի համար դրա համար դժվարությունները երևի հենց դաստիարակության առումով են ցակում չէ Ինչ կմաղթեիք ձեր գյուղի համար։ Որ լսում ենք տենց ասում են գյուղը տանելու են ուրիշ տեղ սարքեն, մենք մեզ վատ ենք զգում, Ես ցանկանում եմ մեր գյուղացուց բոլորը հետ դառնան մեր գյուղը, մեր գյուղը շենացնենք։ Թող մնանք մեր գյուղը, մեր դպրոցը մնա, կարևորը է դա գյուղին։ Իհարկե, գյուղին կյանք տվողը դպրոցն է։ Դպրոցն, այո։ Ասենք ամեն մի թաղամասում երկու ընտանիք է։ Հիմա ինձ տենց մոտիկ հարևան չունեմ։ Երիտասարդ ընտանիք ենք, ցանկանայի մի երիտասարդ ընտանիք լինի ինձ հարևան, հարևանություն անենք հարիվանություն անելու համար ահագին ճանապարհից գնում, որ մինիմալ տեսնես։ Քառասուն տարի առաջ այս գյուղ հարսի եկած, այս գյուղին նիստուկացին վաղուց սովորած մեկ հաստիքով ակումբում ու գյուղապետարանում միաժամանակ աշխատող Էլմիրա Մկրտումյանը գյուղից դուրս գալու այլ տեղ ապրելու մասին անգամ մտածել չի ուզում։ Հավատացնում է, որ աշխատող մարդը թե գյուղում, թե քաղաքում կարող է լավ ապրել։ Իրենց ապրոստից չի բողոքում, միայն թե ուզում է, որ երիտասարդները գյուղում մնան։ Բակում խաղացող երեխաների ձայնը գյուղի բոլոր անկյուններից լսվի։ Գործում անում ակումբում, հավաքարարում, տղաս պսակված, Օրը իրեք խոխա հանքում աշխատում է, ճենջ ենք պահում, հեյվան ունենք, ախր խոզ ենք պահում, հավեր ենք պահում, աշխատում ենք, ախր օտում ենք, լիտես պակաս ենք վերասենք, հա պակաս ենք, հա կենա ապրում ենք, մզալանք յոլ ենք, համ հողն ենք մշակում, որ եշում ենք մնացած տեղերը, տեսնում որ պակասը չեմ հեշենք, այն աշխատում ենք, օտում ենք, ապրում ենք։ Այսինքն լավ ապրելը հնարավոր է նաև գյուղում, եթե աշխատաս։ Հա, պիտի աշխատես, որ օտես, որ աշխատես, որ դակ օտես, պիտի գործես, որ օտես, աշխատես պիտի։ Դուք հա հարս եք եկել այստեղ։ Հա։ Բայց կյանքի մեծ մասը փաստորեն անց է հա։ կացրել այստեղ։ Հա, հեսա 40 տարի է այստեղ ապրում։ Կան այստեղ այնպիսի ավանդույթներ, որոնք տարբերվում էին ձեր գյուղից ու որոնց դուք եք հարմարվել։ Չի։ Կյանքը նույնն էր եւ ձեր հայրենի գյուղում եւ այստեղ։ Հա, նույնն է։ Հեշտ եք հա, հարմարվել, այսինքն։ Դղելա հա, գյուղ, դղելա գյուղ նույն տաննա։ Ինչ դժվարություններ կան գյուղում։ Մզետ եթե հենց դժվարություն կա, ոչ, բայց գործ ընկանում դժվարջ ապրում ենք։ Այսինքն ձեզ դուր է գալիս գյուղը։ Վերքյամում քաղաք նկարում չեմ կենամ։ Գյուղը ինձ եթե ավելի լավ հա չեմ քաղաքը։ Պետք է գործանես համժամանակը տանսկենա։ Համալ աշխատում սկան բազարան там բոշկնան չիզի կոմոտում, չէ, դա այն աշխատում ու կոմոտում։ Իսկ իրացնել փորձել եք ձեր ունեցածը։ Հա, մորը պահանք, վաճառը մենք, կատնը ախրին քրոն ծախը, մենք պաներ ենք ծախում։ Այսինքն նաև օգուտ է բերում։ Հա, հա, օգուտ է բերում։ Իսկ երիտասարդները, ասենք ձեր թորները, ուզում են մնալ գյուղի հետ այնքան կապված են։ Ուզում են մնալ, բայց խոխա չկար, խոխան խնետ խաղան է։ Ենա իր խոխա կտանը, շավաշ քյուսակի ամասմա բաբո կամ հորնետ խաղան է բա։ 5 տարեկանա վեցի մեջը։ Դա դպրոց քինել է, որ դե քինա հենա սաղ որ մտածմուքս է դա, վեր հիշ կանը։ Այսինքն երեխա պիտի լինի իսկապես հա, որպեսզի հա, երեխա պիտի վեր դե հա, Հիսուս կիս ոզում չեմ վրպենա թե հայի խոխան կամ մի տան խոխան շոքցի Հիսուս կինամ իմ տոնուսս թողեմ կինամ ոզում չեմ դուսքիա Ինչ կուզեք ձեր յուղի համար Մեր գյուղի համար կոզիմ դպրոցինի աշակերտներ շատ են մագազինինի ամեն ինչ ապահովինի դե ապահովնա տենց այվեր ջերնի կապիտի չեվերինի Իմ խորին համոզմամբ գյուղի զարգացման համար ոչ այնքան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում է անհրաժեշտ, գյուղն առանց դրանց էլ վատ չի ապրել դարերով։ Այն միջոցներ գյուղի բնակչին գյուղում պահելու համար։ Ընտանիքը պահելու համար բավականաչափ վարելահող, անասուններ, երիտասարդների համար նաև ինքնադրսևորվելու հնարավորություններ, սեփական նախասիրությունները զարգացնելու ու դրանք հետագայում որպես փոքրիկ բիզնես օգտագործելու հնարավորություններ Կարելի է զարգ տալ նաև գյուղական туриզմին։ Ի վերջո ազգիակունքը գյուղում է՝ թոնրահացի բույրի, հունցքին սпасող հասկի ու աղբյուրի սառը ջրի մաքրության մեջ։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Հայերիս հասած ճան Եթերում խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կցանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Հենրիկ Վենյավսկին, լեհ ջութակահար կոմպոզիտոր, պոլոնեզների եւ մազուրկանների հեղինակ։ Ֆրիդրիխ ֆոն Վիզերը, ավստրիացի տնտեսագետ, քաղաքական տնտեսագիտության ավստրիական դպրոցի ներկայացուցիչ Նիկոլա Տեսլան, սերբ-ամերիկացի գյուտարար, Մարսել Պրուստը, ֆրանսիացի գրող, Կարլ Օրֆը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Կուրտ Ալդերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջեյմս Օլդրիջը, ցակմով ավստրալիացի, բրիտանացի գրող, հասարակական գործիչ, Օուեն Չեմբերլենը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ջակոբ Էլամոտան, ամերիկացի բռնցքամարտիկ, միջինքաշային կարգում աշխարհի նախկին չեմպիոն։ գտել եմ քեզ հիմա ու էլ երբեք չեմ թողնի գտել եմ ու հիմա սիրտը իր իր տեղը ունի սիրեմ քեզ լիանամ քեզ նովիանամ նայեմ աչքերի դու քարանամ դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ Սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նովիանամ, նայեմ աչկերի դու քարանամ, դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին, ոնց դիմանամ։ Աշխարհն իմ գոյություն ունի, միայն քեզ անով։ Սիրտ իմ զարգունի, իմ սեր, միայն քեզ անով։ հասանով, քեզ սիրելով, ու սերը հասկանալ կեսանով, կես իրենով ու սերը հասկանամ, մի կյանք միայն կեսանով Կողքիդ կանգնած հիմա իմ սեր դու իմ թագուհի տալիս եմ սիրտային հենց քեզ չկնա հայուհի ամեն վարքյան ու ժամ քեզով եմ ապրելու իմ ապրած օրերը քեզ եմ տալու քեզնից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու աշխարհն իմ գոյություն մեզանով Քեզ սիրելով ու սերը հասկանա Մի կյանք միայն քեզանով քեզանով քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով все, что сделалось виною За то, что именем Твоим Я называл совсем иное За то, что сослепу внимал Чужим посулом и обетом так давно тебя die.